Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի տնօրեն, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Վահրամ Հայրապետյանը։ Այս ուսումնական տարում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Բերթախաղակ Շուշիում ավելանա եւս մի կրթօջախ՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղը։ Ա թե ինչու մասնաճյուղի տնօրեն Վահրամ Հայրապետյանի հետ իմ հանդիպումը սկսեցի հենց Շուշի տեղափոխվելուց։ Ինչպես նշեց պարոն Հայրապետյանը, քաղաքական մեծ կարևորություն ունի այն, որ Շուշիում ավելանում են կրթօջախները, աշխատավայրերը եւ այլն։ Քանի շրջանավարտ է թողարկել մասնաճյուղը նոր ուսումնական տարում տարում, ինչ բաժիններ կավելանան, այս եւ տարաբնույթ այլ հարցերի շուրջ է ծավալվում զրույցը Վահրամ Հայրապետյանի հետ։ Հանրապետության բնականաբար չեն կարող չխոսել այս խառնաշփոթ վիճակի մասին։ Այս պահին Ագրարային համալսարանի մասնաճյուղը պատրաստվում է տեղափոխվել Շուշի։ Իհարկե սա կառավարության որոշում է, սակայն ցանկանում եմ իմանալ Դմորենի կարծիքը։ Ինչ կշահեք այնտեղ, ինչ կկործնեք, որն է նպատակը Շուշի տեղափոխելու համար։ Նախ Շուշին որպես հինավուրց կրթամշակութային օջախ, այն պետք է շենանա։ Իմ կարծիքով Ագրարային համասարանի մասնաճյուղի տեղափոխումը Շուշի։ Դա բնականաբար իր ներդրումը կունենա Շուշիի կրթության մշակույթի զարգացման գործում եւս, Բացի դրանից դա իհարկե ունի շատ կարևոր քաղաքական նշանակություն Շուշին շենացնելու առումով, այն որ ինչ բարդություններ կունենա, բարդությունների մասին այսօր մենք անգամ չենք էլ ուզում մտածել, մենք լավատես ենք եւ իմ կարծիքով բոլոր այն հարցերը, ինչ որ բնորոշում է այսօր հասարակության կամ ուսանողության կամ որևէ այլ անձանց մոտ որպես բարդություն, Դրանք բոլորը լուծվող, կարգավորվող հարցեր են։ Բնականաբար կլինի եւ դժվարություններ, կլինի եւ առավելություններ, գործընթաց է, որի process-ում յուրաքանչյուր բա ամեն ինչ իր տեղն ու դերն ունի։ Ինչ մասնակիցներ եք թողարկել այս տարի։ Այս տարի թողարկել ենք տնտեսագետներ, գյուղատնտեսներ, անասնաբուժներ, թվով մոտ 350 շրջանավարտ, շատերը արդեն իրենց տեղն են գտել արտադրության մեջ եւ արդեն ընդունվել են աշխատանքի մեր ուսանողների հետ հետադարձ կապ ունենք եւ տեղյակ են յուրաքանչյուր ուսանողի առօրյա կյանքին։ Լինում են ուսանողներ, որ սովորում են ուղեգրով եւ դա ձեր իրավասությունների մեջ է մտնում ավարտելուց հետո որոշել թե որ ճանապարհով է գնում, արդյոք դեպի գյուղ թե այլուր։ Իհարկե ուղեգրով սովորող ուսանողները հետ վերադառնում են իրենց բնակավայր, որտեղից ուղեգրվել են, ընդունվում են աշխատանքի, իսկ կան շարք ուսանողներ, որոնք ուղեգրով չեն ընդունվել, բայց նույնպես կապված են իրենց գյուղին, շենացնում են իրենց գյուղը եւ ծառայում հայրենիքին։ Հանրապետության գաղտնիք բացահայտած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ այսօր ի ուրախություն մեզ բոլորիս ագրարային համասարանի այս մասնաճյուղը այն եզակի գրթօջախներից է, որտեղ դասավանդում են իրավամբ արժանի դասախոսներ Ինչպես է դա կարևորում եւ արդյոք ինչ ազդեցություն է թողնում ավակ սերնդի փորձը մտած սերնդի վրա։ Իրավաբանն ասեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ինքը ագրարային երկիր է եւ բնականաբար ապրելով կամ գոյատևելով մի երկրում, որի հիմնական ուղղությունը ագրարային ճյուղերն են, բնականաբար այս բնակավայրի կամ այս տարածքի յուրաքանչյուր ոք պետք է քաջ գիտակցի հողի լեզուն կարողանա մշակել։ Ինչ խոսք մեր մասնաճյուղում գործող դասախոսական կազմի մասին, ես ասեմ ձեզ, որ իհարկե բոլորը քաչ գիտեն, որ Ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղը ձևավորվեց Արցախի Պետական համալսարանի Ագրարային ֆակուլտետի եւ Ստեփանակերտի գյուղատնտեսական տեխնիկումի հենքի վրա։ Իդեպ նշենք, որ գյուղատնտեսական տեխնիկումը ունի պատկառելի տարիք, արդեն 92 ամյա պատմություն, որտեղ թրծվել, հղկվել են բազմաթիվ մասնագետներ, որոնք արտադրության ջատագովներ են եղել։ Իլուր բոլորին եւ յուրախություն մեզ բոլորիս ասենք, որ մեր մասնաճյուղում այսօր աշխատող պրոֆեսորներից նաև մեր գյուղատնտեսական տեխնիկումի շրջանավարտներն են։ Հետևապես գյուղատնտեսության ոլորտի քաջատեղյակ մարդիկ կենտրոնացված են այստեղ եւ գյուղատնտեսության զարգացման բոլոր հնարավորությունները արկա է, ունենք հզոր բազա, մասնագիտական բազա, որոնք կարող են թողարկել այնպիսի մասնագետներ, որոնք էլ իրենց հերթին մրցունակ են գյուղատնտեսության ոլորտի բոլոր ճյուղերում եւ անգամ հայրենիքից դուրս, անգամ արտերկրում եւ այլն։ Իհարկե, մենք ապահովված ենք գյուղանտես մասնագետներով այն բացերը, որոնք կան կադրային հարցում մենք փորձում ենք լուծել մեր լավագույն շրջանավարտներով։ Այս տարի մեզ դիմել են մեր շրջանավարտներից մոտ 4-5 կարմիր դիպլոմով ավարտածներ, որոնք ցանկություն են հայտնել մնալ մասնաճյուղում աշխատել հետագայում նաև իրենց գիտական աշխատանքը դրսևորելու։ Այդպիսի ուսանողներ ունենք եւ տնտեսագետներում, ունենք եւ ագրոնոմներում եւ անասնաբուժներում, որոնց որպես այսպես ասած կադր աճեցնում ենք մեր հետագայում փոխարինելու համար։ Գիտեմ, որ սերտ կապ կապերի մեջ եք Հայաստանի նույնանուն բուհի հետ։ Ինչ են տվել ձեզ այդ կապերը այս տարի, ինչ հանդիպումներ եք ունեցել եւ ինչ հանդիպումներ են նախատեսվում։ Իհարկե, հարցը բավականին լավ հարց էր, ոչ թե սերտ կապ ունենք, այլև կապված ենք իրար հետ։ Բաժանել մեկնուսից անհնար է։ Պարզապես մայր բուհը իր բավականին մեծ ներդրումն ունի մասնաճյուղի կայացման գործում եւ այսօր դա շարունակական բնույթ է կրում։ Առանց մայր բուհի այսօր մասնաճյուղը երևի թե դժվարությամբ գործի, որովհետև իհարկե մենք ունենք մասնագետներ, սակայն ես մասնագիտական այդ դարբնոցը կամ այդ խումբը, որ նշեցի քիչ առաջ, դա վերաբերում է նաև մայր բուհին, որը նույնպես ունի պատկառելի տարիք, այնտեղից հրավիրվում են դասախոսները, այստեղ մեր ուսանողների համար դասախոսություններ են կարդում, մենք ենք ուսանողներին ուղարկում այնտեղ լաբորատոր կամ պրակտիկ աշխատանքներ անցկացնելու համար, այնպես որ առանց մայր բուհի մասնաճյուղը պատկերացնելը, սա նման կլինի առանց գլխի մարմին պատկերացնել։ Պարոն Արավեցյան, կոմպլիմենտ չեմ անում, դուք նույնպես պատկանում եք այն սերնդի դասին, ով կարող է գյուղատնտեսության ոլորտի հետ այսպես ասած դույով խոսել, ահավասի ձեր Այդքան նվիրվածությունը հողին, յուղին, երկրամասին ծնեց ձեր գիրքը որը իդեպ հրատարակվել է։ Կենթանիների կարմիր գիրքը մենք արդեն հրատարակել ենք, բայց շտով մի այլ աշխատություն ունենք, որը քննարկման փուլում է, այն եւս պետք է հրատարակվի, բայց դեռևս հələ բայց չեք հravirել գյուղական էսքիզներին։ Խոստացել եք, որ շնորհանդեսին պետք է հravirեք, հա։ բայց չեք հravirել։ Դժբախտաբար շնորհանդես չի իրականացել։ Չի եղել։ Այս պահին դարձյալ թեպետ դուք պատրաստվում եք տեղափոխվել Շուշի, Աշխուժ Երուզեր, սակայն դարձյալ աշխատանքները չեն ընդհատվում, խոսքս վերաբերում է նոր ուսումնական տարվան, այնտեղ նստած է փաստաթղթերը ընդունող հանձնաժողովը, ինչ ֆակուլտետներ կլինեն։ Աշխատանքները այստեղ միշտ ընթացել են անխափան։ Մենք երբևիցե ուշադրություն չենք դարձրել եւ մեր շենքային պայմաններին եւ մեր վատթար վիճակին, միշտ մասնաճյուղը աշխատել է անխափան եւ բնականաբար կաշխատի անխափան։ Ու իմ կարծիքով դեպքերով դրա աշխատանքը կլինի հարատև։ Ինչ խոսք ընդունող հանձնաժողովի մասին, բնականաբար մենք այս տարի ինչպես բոլոր բուհերը տվել ենք հայտարարություն որոշ մասնագիտությունների գծով՝ տնտեսագիտական ցիկլ, գյուղատնտեսական, անասնաբուժական ցիկլ, տեխնոլոգիական ցիկլ, այս ուղղություններով տվել ենք հայտարարություն եւ արկա ուսուցման համակարգում եւ հերակա ուսուցման համակարգում, արկա ուսուցման համակարգում ընդունելությունը կազմակերպել է միասնական քննությունների արդյունքով հայտագրված են եղել 100 դիմորդներ, ընդունվել են 81-ը արկաուսուցման համակարգում, որը դժբախտաբար քիչ է, առավել եւս ես կասեի քիչ գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագիտությունների համար, որ յուրաքանչյուր ոգ, յուրաքանչյուր արցախցի պետք է քաջ գիտակցի, որ սա ագրարային երկիր է եւ մենք մեր հողի տերն ենք, մենք մեր հողի պաշտպանն ենք։ Այս առումով պետք է գյուղատնտեսության ոլորտը զարգանա։ Պարզապես եթե մենք չունենանք զարգացած գյուղատնտեսություն, մենք չենք կարող կերակրել մեր բանակին։ Սա իհարկե բոլորին քաջ հայտնի ընդունի է նման արտահայտությունները, իսկ հերակա ուսուցման համակարգում ընդունելիությունը առ այսօր ընդանում է։ Մենք արդեն կավարտենք ընդունելիության քննությունները եւ բոլորը միասին օգոստոսի 26-ին։ Մեզ ունենք նաեւ մասնագիտություններ եւ արկա եւ հերակա ուսուցման համակարգում, դրանք անասնաբուժություն, անասնաբուծություն, ագրոնոմիա, ագրոէկոլոգիա, գյուղատնտեսության մեքենայացում, որոնք ոչ թե մասնակցում են միասնական քննություններով կամ տալիս են քննություն, այլ ատեստատի գնահատականներով։ Իդեպ պարոն Հանրապետության ընդունելության քննությունները այստեղ կլինեն թե Շուշիում։ Երևի այստեղ ընդունելությունը կավարտենք ու կտեղափոխվենք լրիվ Շուշի։ Շնորհակալություն կհանդիպենք Բերհա քաղաքում։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հյուրն էր Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի տնօրեն կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Վահրամ Հայրապետյանը։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։